Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламамыздың жаңа бөлімімен сіздермен біргеміз өткен аптадағы сабағымызда кинотеатрда керек болатын сөйлемдерді үйренген болатынбыз бүгінгі сабағымызда болса дәріханаға барамыз дәрі алу қан қысымын өлшету секілді тақырыптарға тоқталамыз ардақты тыңдаушылар түркияда дәріханалар жұмыс күндері күн сайын таңертеңгі сағат сегізден кешкі сағат он тоғызға дейін ашық сенбі күндері болса таңертең сағат сегізден түскі сағат 13.30-ға дейін ашық болады сонымен бірге кезекші дәріханалар да жексенбі және басқа ресми демалыс күндері сағат сегізден жиырма үшке дейін жұмыс жасайды түркияға келгенде ауырмассыз және дәрі керек болмас деп тілейміз бірақ осындай мұқтаждығыңыз болса немесе дәріден басқа витамин күн кремі тіс пастасы секілді нәрселер алғыңыз келсе төмендегі сөйлемдерді үйренуіңіз пайдалы болады енді тақырыпқа байланысты кейбір сөйлемдерді аудармасымен бірге тыңдап қайталаңыздар saat kaça қадар açık? Дәріханалар сағат нешеге дейін ашық? En yakın nöbetçi eczaneyi biliyor musunuz? ең жақын кезекші дәріхананы білесіз бе Bir ağrı kesici alabilir miyim? бір ауыртпайтын дәрі алуға бола ма Reçete olmadan uyku ilacı veremiyoruz. рецептсіз ұйқы дәрісін бере алмаймыз Kolumdaki güneş yanığı için önerebileceğiniz bir merhem var mı? қолымдағы күнге күйген жер үшін қай кремді ұсынасыз Bu ilaçları her sabah Ач қарнына алмаңыз lazım. Бұл дәрілерді күн сайын таңертең тамақтан бұрын ішуіңіз керек. рижа етсем tansiyonumu өлчер misiniz? Қан қысымымды өлшей аласыз ба? ардақты тыңдаушылар түркше сөйлемдер мен аудармаларын тыңдадыңыздар сөйлемдерде дәріханалардың нешеге дейін ашық болатыны ең жақын кезекші дәріхананың қай жерде екені ауыртпайтын дәрі күн кремі және қан қысымын өлшету секілді тақырыптарға орын берілді енді сөйлемдерді қайтадан тыңдамастан бұрын кейбір сөздердің мағынасын үйренейік эжзане дәріхана ары кесіжі ауыртпайтын дәрі иляч дәрі речете рецепт янық күйік Ач карнына. тамақтан бұрын яғни аш кезде Тансион, қан қысымы өлшмек өлшеу diş тіс щеткасы diş мағжуны, тіс пастасы қадірлі тыңдаушылар енді қалам мен қағазыңызды дайындап сөйлемдерді тыңдағаннан кейін жаңа сөйлем құруға тырысыңыздар Eczaneler саат kaça қадар ашық? Dərxanalar saat neşəyə deyin açıq. En yakın nöbetçi eczaneyi biliyor musunuz? En yakın kezekçi dərxananı bilesiz mi? Bir ağrı kesici alabilir miyim? Bir avurtpaytın dər aluğa bolama. Reçete olmadan uyku ilacı veremiyoruz. Resepsiz uyku dersini bir almayız. Kolumdaki güneş yanığı için önerebileceğiniz bir merhem var mı? Kolumdaki künge kuygen jer üçün kay kremdi usunasız? Bu ilaçları her sabah aç karnına almanız lazım. Bu derlerde gün sayın tengerten tamaktan burun üşüğünüz gerek. Rica etsem tansiyonumu ölçer misiniz? Kan kısımımda ölçü alasız mı? Ардақты радио тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды келесі апта жаңа бір тақырыппен бірге боламыз кездескенше Hoşçakalın. kalın.